для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ратушу прыкрашалі два вышываныя золатам штандары. На адным, правільна, прабіты мячом цмок, На другім арханёл Міхаіл на кані. Першы паверх ратушы уяўляў сябе вялізную залу з калонамі, у якой было так зручна сабрацца важным гасцям. Дамы са сваімі фіжмамі праплывалі, як заваленыя кветкамі ладдзі, ахутаныя мальвідавочнымі аблокамі парфумы. Некаторыя з паноў дэманстратыўна падымалі да вачэй апошняе сведчанне прагрэсу, толькі што з парыжа круглыя шкельцы на ручках, гэтакая удасканаленая лінза бацькі Гервасія Галінскага, якую той падарыў сімпатычнай пакаёцы. І пан Дамінік са шнарам у лобе быў тут жа, зяў як начышчаны чырвонец. Панна Багінская так і прыліпла да яго позіркам. Яснака была не ў мужчынскім адзенні, выпрабавала б на прыгажунчыку свае чары. Затрубілі фанфары, пан Дамінік урачыста падышоў да пастамента ў канцы залы, на якім пад шклом ляжаў меч з дзяржальным у выглядзе лілеі. Двое кавалераў адкрылі шкляныя створкі, вядома, не меч у руце абранага не зазяў, не расцівіў і не пусціў сноп іскраў. Музыка пра што з належным сумам было абвешчана. Бойка з цмокам адкладалася на год. Затое зараз чакалася чарговае кармленне цмока. Выбар ахвяры для яго самай прыгожай дзяўчыны, тэатральнае прадстаўленне, турніры лучнікаў і бардаў, танцы, кірмаш. А як жа горкі лёс, аддадзены на з'ядзенне дзяўчыны – усведомленне, што пачвара не пераможана, нікчынныя баязліўцы. Раптам пачулася гучнае рыканне. Дамы, як належыць, завішэлі, некалькі слугаў у чырвоных вопратках урачыста правялі праз залу белую цялушку, упрыгожаную чырвонымі стужкамі. Ён заглыне яе цалкам, абвесціў важны пан таксама у чырвоным каптане. Мясцовы цмок, відавочна, не харчаваўся яешні. Пранціш, ажно шалеў, пан Дамінік усё гэтак жа самаўпэўнена прахаджваўся ў суправаджэнні світы і адказваў на дурныя пытанні кшталту, як ён не баіцца адпраўляцца на бітву з пачварай. Зноў загула труба, у залу запоўз вялізны, але лялічны цмок, якога ігралі акцёры, накрытыя зялёным сукном. І гледачы памкнулі у той канец залы. Пачыналася прадстаўленне. Музыка рушылі за ўсімі. Баўтрамі лёднік знайшоў кампанію худога, як штыкеціна пана, у чорнай манты з золотым ланцугом на шыі сведчаннем доктарскага звання. І абодва мужы, вучоныя, аб нечым паважна перагаворваючыся, зашыліся за спіны на топу. Абражаны расчараваны пранціж застаўся адзін ля сцяны, дзе на пастаменце ляжаў нікому непатрэбны меч. Вырвіч асцярожна адчыніў шкляную дзверку, пагладзіў сталь, азірнуўся. Нават варта адправілася паназіраць за блазнамі. А там у сутарэннях пыхкаў агнём яшчэ жывы цмок, які захапіў няшчасны горад рука сама ўзялася задзяржальна у выглядзе лілей. Абраны Якога ражна той Дамінік абраны, калі ён і меч правільна трымаць не ўмее. Рыцар не разважае, рыцар ідзе ў бойку. Дзверы, у якіх знікла белая цялушка, расчыніліся. Слугі, што вярнуліся ад смока, бегма кінуліся далучыцца да гледачоў, пранціж дастаў з вітрыны меч, а потым шляхціц вырвіч, як сэр Ланцелот, як Ланцелот, Трышчан, як гетман Кастусь Астрожскі цвёрдым і хуткім крокам адправіўся на смяротны бой здзяйсняць рыцарскі подзвіг. Уваход у сударэнне, які знаходзіўся за ратушай у абнесеным высокім мурам круглым дворыку, выглядаў вельмі празаічна. Драўляныя дзверы, умацаваныя жалезнымі палосамі, нібыта ў вялікі пограб, і нават не замкнутыя – Вось неасцярожна. Што калі пачвара вырвецца усіх паесць. Пранціш спусціўся на шырокіх прыступках у пячору. У нос ударыў страшэнны смурод, але нейкі зусім не легендарны, а як бы ўвайшоў у вялізны кароўнік. Вочы паступова прывыклі да паўцемры, як якая там пячора. Пакой з каменнымі сценамі, з вокнамі, забранымі кратамі, а на сценах жахлівае вяночкі з белымі вэлюмамі, вядома тых дзяўчатаў, што сталіся ахвярамі. І некалькі іхніх партрэтаў тут вісела – прыгажу несумна паглядалі на пранціша нібыта малілі ад помсці за нас адважны рыцар абарані іншых бязвінных дзяўчатаў ад страшнай смерці рука пранціша з усяе моцы сціснула дзяржальна лілейнага мяча. Наперадзе чакалі яшчэ адны велізарныя дзверы з вакенцамі, закрытымі прыгожа размаляванымі ваканіцамі. Пранціж здагадаўся, што менавіта праз гэтыя вакенцы і паказваюць за грошы пачвару. А што яна там дакладна? Студыёзус чуў ейнае дыханне, глухі рык, скрогат, ганебны пот хвалявання заліваў вочы. Але загінулыя дзяўчаты, а яшчэ уцерці нос абранніку Даменіку і пранціш рвануў на сябе цяжкія дзверы. там самы сапраўдны жывы цмок. Святло скупа прысявалася на яго скрозь маленькія вокны ў столі. Які ён быў велізарны і нейкі, нібыта пакрыты плесняй, бляклыя вочы, як сляпыя, адзеж у іх агонь, Ды да з пашчы агню не паказвалася, затое пашча, ха, -ха, -ха Э, здаровая палова пранцішы ў яе дакладна б змясцілася. Галава ад смока была падобная адначасова і на змяіную, і на вялізную конскую, а што найбольш дзіўна не было і крылляў. Можа, яны проста складзеныя, як у кажана. Лускі таксама, наколькі вырвіч разгледзеў не мелася, зморщеная блякла брунатная скура. Поміж велізарных лап з брудными под ногтями величиней скавун ляжали парэшткі белой тялушки. Пачвара дыхала хрыпла, як сапсаваныя мяхі, і раптам зараўла. Але зблізу у гэтым рэве чулася не пагроза, а хутчэй нешта жаласнае падманвае. Цяпер належала, напэўна, выклікаць цмока над двубой дзеля будучых баладаў. Але словы блыталіся, і замест гераічнай прамовы атрымалася нешта няўцямнае і грубае, як бы задзірлівыя словы ў бойцы бурсакоў. Раптам пачвара ударыла лапай проста перад пранцішам кіпцюры агідна праскрыгаталі па камені. Калісьці падчас навучання ў езуіцкім калегіюме вырвіч са сваім сябруком, гарбатым, але дужа разумным шкаляром памянушцы вараня разважалі, як можна забіць смока, бо, вядома, пранціш ужо тады марыў пра падобныя паядынкі вартыя рыцара. Хлопцы доўга абмяркоўвалі, куды варта нанесці ўдар. Луску драконаву не праб'еш, адзінае адразу пацэліць у вока. бегаў туды-сюды перад пачварай, каб збіць яе з толку. Цмок малаціў лапамі, не дастаючы да ворага, роў, матляў галавой, але вырвіч прайшоў яшчэ фехтавальную школу бязлітаснага лёдніка і, злаўчыўшыся, кінуўся на бестыю. Раз! Меч ажно падзяржальна увайшоў у блякла жоўтае вока калі ў пачвары меліся мазгі іх павінна было прабіць наскрозь як зараўло увасабленне цемры цмок кейдаўся ў бакі на шчасце зноў не наперад ні да дзвярэй да якіх адскочыў пранціж шкропкі птюрамі камень і ўрэшце ўпаў застагнаў амаль як разумная істота і ў сутарэннях у стало тихо-тихо. Аж у вушу зазвенела, и далекая музыка свята подалася нетутейшим рэхам. Подвиг здейснены, город вызволены, прыгажуни у бяспецы. паводле рыцарскіх раманаў належала ў дока свайго подзвігу адсячы пераможанаму цмоку галаву трэба ж нешта кідаць пад ногі чароўнай даме Пранціш асцярожна падышоў да пачвары, смярдзела ад яе, аж у вачах шчыпала, патыкаў ботам лапу. Потым узяўся за дзяржальна мяча, ледзь выцягнуў лязо з мёртвага вока. Ды нават калі удастся за пару гадзін адсячы гэткую галаву, хіба чалавек можа яе падняць. І наўрад хоць якая панна ўзрадуецца такому падарунычку. А калі пранціш усёткі паспрабаваў абмацаць шыю монстра, яго чакала жахлівае адкрыццё. Жалезны ашынік, цмок, цмок, сядзеў на ланцугу здаравучым у руку таўсцінёй дзіва што ён не мог дастаць да спрытнага студыёзуса сталася неяк яшчэ больш непамысна але можа хоць які кіпцюр на лапе адсячы вочы ўсё больш прывыкалі да паўзмроку і цмок выглядаў ўсё больш агідна і жаласна. Шнары, плямы, і гэты скураны мяшок столькі гадоў трымаў жах увесь горад. Вось баязліўцы тут жывуць, а галоўны баягус вядома шнаралобы пан Дамінік. Пранціш, адчуваючы, што гэта самы важны момант у ягодым жыцці рушыў назад, праганяючы з галавы ўсе сумнівы ва ўласнай гераічнасці. З дзвяры ратушы вызіралі спалоханыя людцы, відаць, пачулі перад смяротны крык пачвары. Вырвіч паважна ступіў у залу, падняў акрываўлены меч. «Ваш горад вызвалены! Я, беларускі рыцар!» Пранціш вырвіч герба гіпацэнтаур з падняводдзя забіў страшнага цмока. Музыка абарвалася. Публіка змоўкла. Неяк не так вырвіч уяўляў сустрэчу перамостцам. пачалі перашэптвацца. Войт, чыя фізіяномія заўважна перакасілася, аддаў адрывістыя распараджэнні, і некалькі чалавек пабегла ў сутарэнні. Каля студыёзуса матэрыялізаваўся лёднік, стаў плячо да пляча, рука на дзяржальне шаблі. Вырвіч! — ласкава прагаварыў доктар, не зводзячы насцярожаных вачэй з натоўпу. Я вас называў калі-небудзь ёлупам. І даволі часта прафесар прагаварыў пранціш, якому пачало рабіцца непамысна ад не вельмі прыязных поглядаў прысутных. Тады Для вас гэта не будзе навіной. Вы ёлу, пан Вырвіч, неяк вельмі сумна прагаварыў прафесар. Забілі, забілі, цмока забілі, закрычаў нехта за спінай. Людзі загулі, як разварушаны вулей, кіраўніцтва горада заспрачалася, Вырвіч прыслухаўся. Чаму ахову не пакінулі? сурова пытаўся войт. Хто ж ведаў, што нейкі прыдурак наважыцца, апраўдваўся нехта, далейшая размова патанула ў агульным тлуме. Арханёл Міхаіл паглядаў са штандара на сцяне амаль насмешна. Меч паклади, не хапала яшчэ, каб у крадзяжы рэліквіі абвінавацілі. Усё гэтак жа ласкава і ціха прагаварыў прафесар, і пранціж спяшаючыся, усе адхіналіся, як ад карослівага, вярнуў свяшчэнную зброю на месца. А зараз павольна, павольна з усмешкамі рушым як мага бліжэй да выхада. Лёднік моцна ўхапіў студыёзуса за плячук і павалок праз натоўп. Людзі насцярожана расступаліся, мільгануў узлаваны гожы твар абранца Даменіка. Цмок! Цмок быў забіты без бласлаўлення святога Михаіла! Раптам загарлаў нехта. Трымайце блюзнера! Трымайце блюзнера! А вось цяпер рушылі хутенька і вельмі прафесор штурхануў пранціша наперад і выхапіў шаблю, ушчаўся гвалт. Лёднікі пранціш набліжаліся да дзвярэй з усёй даступнай хуткасцю, на шчасце натоўп перашкаджаў не толькі ім, а куды больш замінаў варце. Пан Гервасій правіўся да спадарожнікаў. Ну ты ўчыніў, пан Вырвіч, ягоная мосць Пан Карль Радзівіл абавязкова прыняў бы цябе ў ордэн альбанцаў. Амерыканец зарагатаў як лясун і таксама галіў шаблю. Вось і дзверы на пляц, а там нагі не паставіць з-за цікаўнікаў. «Дарогу пераможцу паганага цмока!» Раптам перакрычаў звонкі голас. «Пачынаецца вялікае святкаванне, музыка!» Панна Паланая Багінская, спрактыкаваная ў палацавых інтрыгах, збівала народ з тропу. Пасля яе выкрыку нават музыка раптам пачала граць, а нехта крыкнуў «Віват!» mm -hmm. засапсаваў людзям свята. Ты, пане, дабрабыт усяго горада скасаваў. Ласкава пагрозна гаварыў на вуха пранцішу лёднік. Усміхайся, усміхайся, рукой памахай, дурань няшчасны. Эх, можа, удасца прайсці без бойкі. Пан Бжастоўскі трымайцеся за маёй спінай. Хапае іх, хапае іх, хапай! крычаў нехта, але з-за шуму і агульна не разбярых, і ніхто толкам не разумеў, каго хапаць і за што. Я ж вызваліў горад, тут жа дзяўчату ахвяру цмоку прыносілі, мармытаў пранціш. Сімвалічна! сімвалічна прыносілі ў ахвяру раздражнёна тлумачыў на хаду доктар. Прыгажу не спаборнічалі, каторая лепшая. Перамозца ўрачыста заносіла ў сутарэнне вянок і вэлюм, а потым шчасліва выходзіла замуж з вылучаным ад магістрату пасагам. Месцічы гэтага рэліктавага яшчара ў балотах вылавілі – Доктар, з якім я пазнаёміўся, лячыў яго. Істота старая, наскрозь хворая, нават выпусці нікога не дагоніць. Затое, які эканамічны поспех! Эх, нам бы беларусам так навучыцца свае малыя гарады паднімаць. Зэмбліца гэты за 18 гадоў тры разы разбудаваўся, а працы колькі паэтам, мастакам, артыстам, музыкам, архітэктарам. І ўсё ляснулася за аднаго студыёзуса, якому закарцела подвігу. А як жа э, э, гэты э, э, абраны з месяцам у лобе? Разгублена прагаварыў пранціш, мінаючы аб'ёмістую пані ў спадніцы з фальбонамі, нібыта калючы ружовы куст. І як ты займаўся навукай медычнай, калі не можаш пазнаць звычайнага шнару ад падкаванага капыта? Ану, з дарогі, гіцалі! Пан Гервазі, як заўсёды не прасіўся, адзейнічаў сілай грубай і надзейнай. Панна Паланэсці плахавалася за спіна лёдніка самага высокага з кампаніі, Нарэшце яны выбраліся з густога натоўпу, але ж і пагоня набліжалася, мяркуючы па крыках. «Нас і на кавалачкі могуць разарваць», – задумліва прагаварыў лёднік, і было зразумела, што не жартуе. «Хутчэй!» – і прыспешыў крок да бегу. «Пан Бжастоўскі, не адставайце, галоўнае з горада выбрацца». «А як же речі в готелі?» – задихаючися, прокричала на бягу Багінська. «Лічиці їх цмок заглинув». паступова людзі ўцягваліся ў новую гульню лаві злачынцу тут яны тут ваўня цякаюць хапай нехта штурхануў гандляра паветранымі цмокамі і яны стракатай з грайкай узляцелі у паветра калі пранціш у чарговы раз азірнуўся то не пабачыў пана ірвасія Спалохаўся, руды ваяка зласліва падумаў студы Йозус. А між тым, падобна, іх даганялі. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.